Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na Talas NXS Web Radio podcasta. u našu novu epizodu serijala 1 na 1 i ovoga puta ćemo također pričati o nečemu zanimljivom, pogotovo za vaše zdravlje, a vjerovatno većina vas ili pa deo vas koji nas slušate imate određene tegobe. U pitanju je meteopatija ili meteoropatija kako bi bio stručan naziv. Pa da krenemo. ćemo prvo sa definicijom, pošto pretpostavljam da ukoliko ste čuli ili možda niste sigurni, tako da odmah krenemo prvo sa time. Meteoropatija je grupa zdravstvenih simptoma i reakcija koje se manifestuju kada dođe do promjene jednog ili više meteoroloških faktora. Pod meteorološkim faktorima podrazumevamo temperaturu, vlažnost, vetar, atmosferski pritisak. Ljudski organizam kao deo prirode prati spoljašnje uticaje i adekvatno reaguje, što se manifestuje pojavom različitih tegoba. Tegobe se ne javljaju uvek istovremeno kada i vremenske oscilacije, što ste verovatno i primetili. Često se javljaju neposredno pre ili nekada čak i posle vremenskih promjena. Prema istraživanju preko 40% populacije čine osobe koje imaju određene simptome ili kako ih oni zove meteopate. Smatra se da je u grupi meteopata najviše hroničnih bolesnika, ali također pate i mlade osobe, pa čak i u nekim slučajevima i djeca. Kod zdravih i mladih ljudi tegobe uglavnom obuhvataju umor, promjene raspoloženja, smanjenu koncentraciju, apatiju, odnosno nezainteresovanost, Mogu se također javiti i glavobolje, reumatski bolovi, bolovi na području starih povreda, ožiljaka, također nesanica, poneki put i nesvestica, vrtoglavica kao i određene srčane tegobe. Kod starih ljudi i hroničnih bolesnika, pored svih ovih tegoba koji su e, jače izraženi, javljaju se i pogoršanje svih njihovih simptoma bolesti. Pa tako, na primjer, kod srčanih bolesnika, pušača i starih osoba, zapaženo je povećanje učestalosti srčanih i moždanih udara. Kod osoba koje imaju bolesti respiratornog trakta, veća je učestalost pojave astme, upale bronhija i pluća. Kod osoba koje imaju e, kamen u bubregu, povećana je učestalost bubrežnih i žučnih napada. A kod osoba koje imaju čir, povećana je učestalost pojave bolova. Koji su meteorološki faktori uzročnici nastanka metopatije. U meteorološke faktore spadaju temperatura, vlažnost vazduha, vetar, atmosferski pritisak, kiša, grmljevina i efekti ionizacije. Simptomi na koje meteopate se žale uglavnom su, odnosno najčešće, su glavobolja, vrtoglavica, fizička slabost, hipertenzija, povećana osjetljivost na bolu s globovima mišićima, pogoršano stanje bolesnih organa i depresivno stanje. Tu su naravno i nagle promjene raspoloženja i razdražljivost, a takva stanja traju dan, dva, a poneki put se desi da traju i više dana, sve zavisi koliko su te oscilacije, kao na primjer kod nas ovih dana u Srbiji što imamo već ceo april i evo već smo ušli u maj također prilično promenjivo vreme. Što se tiče mera prevencije, lekari se svi slažu da nije dobro pretjerivati sa lekovima i da ih ne valja uzimati na svoju ruku. Umjesto toga potrebno je što više boraviti u dobro osvetljenim prostorijama i ako je nužno ostati kod kuće. Naravno uvijek je bolje boraviti na otvorenom, malo više kretanja i u organizam unositi dovoljno vitamina i tečnosti što je jako bitno i tom prilikom kad imate bilo kakve tegobe treba izbjegavati e, alkoholna pića jer ona povećavaju toplinu tela i utiču na gubitak tečnosti. Da li je moguće ublažiti negativan utjecaj vremenskih prilika na zdravlje? Veliko pitanje. Da biste ublažili negativne utjece vremenskih prilika, može vam svakako pomoći biometeorološka prognoza. Biometrološka prognoza sadrži opis meteorološke situacije i najavljuje dolazak onih vremenskih prilika koje mogu negativno da utječu na zdravlje ljudi. Na osnovu ove prognoze osjetljivim osobama se daju i savjeti o ponašanju, na primjer izbjegavanje pretrane fizičke aktivnosti, poseban oprez i tako dalje. Cilj ove prognoze je da osjetljive osobe blagovremeno pozore kako bi se vremenski utjecaj na njihovo zdravlje sveli na minimum. Svakako internet u doba jel, interneta, dostupne vremenska prognoza i biometrološke e, prilike na većina, e, većini sajtova koje se bave ovim, počev od Hidrometeorološkog zavoda Srbije, pa da kažem ostalih Weather to Umbrella i tako dalje, tako da možete i njih posjetiti ukoliko niste zadovoljni vremenskom prognozom koju ste čuli putem radio ili televizijskih stanica. Generalno, Preduslov za dobro zdravlje, pa samim tim ublažavanje utjecaja meteoroloških kolebanja su svakako što pravilnija ishrana koliko je moguće, unos dovoljne količine tečnosti, najviše vode, dovoljno sna, jako važno. Ukoliko osoba koja je meteopata, istovremeno i hronični bolestik neophodno je da se pridržava propisane terapije i da ukoliko primeti da se stanje pod utjecajem vremena pogoršava, svakako se konsultuje sa svojim lekarom kako bi se terapija prilagodila. Meteopate također bi trebale da bar pola sata dnevno provedu na polju, na vazduhu, ukoliko je to moguće, što dalje od saobraćajne gužve i ulične vreve. Preporučuje se pešačenje kao i tuširanje neizmenično toplom pa mlakom vodom kako bi se ubrzala ili hladnom ako želite kako bi se ubrzala cirkulacija. Svest o značaju utjecaja vremena na zdravlje ljudi, naročito hroničnih bolesnika, sve je veće. Mnoge razvijene zemlje osnovale su specijalizovane ustanove i centre kao što je na primjer Centar za istraživanje medicinske bioklimatologije, biotehnologije i medicinske, e, medicine prirode e, univerziteta u Milanu koji se upravo bavi proučavanjem ove, ovih uticaja i shodno tome priprema specifične prognoze vremena za meteorološke stanice. Da li vremenske prilike utiču i na raspoloženje? Dugo se verovalo da je utjecaj vremenskih prilika na raspoloženje prilično veliki. Studija koju su sproveli naučnici sa univerziteta u Nemačkoj pokazala da to baš i nije tako. U ovoj studiji učestvovalo 1233 ispitanika iz različitih krajeva Nemačke. Ispitanici su tokom mjesec dana, svakog dana, ispunjavali upitnik o svojim kako pozitivnim, tako i negativnim emocijama koje su za taj dan vezane. Ti izveštaji su upoređivani nakon toga sa izvještajima Nemačkog instituta za vreme koji su sadržali srednju temperaturu, jačinu vetra i trajanje dana. Došlo se do zaista iznenađujućih rezultata. Kod najvećeg broja ljudi vrijeme nije imalo utjecaja na raspoloženje ili bolje rečeno više sunca, manje vetra, kao i više srednje temperature nisu učinile da se ljudi osjećaju srećnije. Ova studija je također utvrdila da tmurno vreme može da bude jedan od faktora neraspoloženja, ali da jasna povezanost ipak ne postoji što bi značilo da niske temperature, kiše i vetar imaju manje utjecaja na raspoloženje nego što se to mislilo. S obzirom to da se studija radila u Nemačkoj, neki naučnici baš nisu prihvatali ove rezultate, pripisujući ih specifičnom mentalitetu Nemaca. Međutim, slične studije su rađene i na području Amerike i rezultati su bili slični vremenske prilike imaju minimalan uticaj na raspoloženje. Ali svakako se svi lepše osjećamo kada je napolju više sunca, a manje oblaka i tmurnih dana. Sljedeće pitanje je kako protiv ovih simptoma? S obzirom da stresan način života i tekako povećava osjetljivost za vremenske promjene. Što više se odmarajte, opuštajte i pazite da imate dovoljno sna. Također je korisno svakodnevno pratiti biometrološku prognozu. Nekim ljudima se događa da optužuju vremenske uslove i da se osjećaju loše, odnosno da imaju negativne simptome i u danima kada se ne predviđaju nikakve promjene. Praćenjem bioprognoze možete izbjeći takve lažne uzbune, a ujedno ćete se i unapred pripremiti za loše prilike. Svakog dana pokušajte bar pola sata da prošetate kao što smo naveli u tekstu i tako ćete se najlakše uskladiti sa godišnjim dobom. Od vremenskih uslova ne treba da bežite, nego da budete svesni njegovog, njihovog uticaja. Idealno rešenje protiv simptoma bi, na primjer, bile ono nešto što može da pomogne trenutnom ulje od mente koje može pomoći kod glavobolja migrena izazvanim promjena vremena. Također e, pomaže i miris naranđe, miris ruzmarina i lavande koji opuštaju pa samim tim i smanjuju nervozu. Možete staviti bilo u kola, bilo u vaš prostor gdje boravite kuća, soba ili kancelarija. I također je bitno da bude što zdravija ishrana nekim sezonskim namirnicama koji jačuju imunitet, a i mogu da pomognu ukoliko ste osjetljivi. Naprimjer, dosta voća koji je bogat vitaminom C, riba, orašasti plodovi i druge namirnice koje se drže omega-3, masne kiseline, a trebalo bi izbjegavati namirnice bogate ugljenim hidratima koje povećavaju umor posebno, kažem, u tim danima e, u kojima su najavljene te promjene vremena. To bi ukratko bilo to što se tiče meteopatije, kažem možda neko od vas ima simptome. Mm, nadam se da su vam ove informacije bile korisne, da smo vam bar malo približili i pojasnili neke stvari. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, bilo šta vezano za neku našu narodnu temu ili neka sugestija, kritika, što da ne naravno, možete nam se obratiti na nxsradio.yahoo.com, svakako posjetite naš sajt nxsradio.com do nekog sljedećeg susreta i sljedeće emisije, naravno budite mi dobro i zdravo i ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Moje ime je Nenad i veliki pozdrav. Ćao, čao, čao. Get ready. And now, the moment you've all been waiting for. NXS Podcast.